Cio gravas por bona vivo en alta agio? Ciu taga movigiado, bonai rilatoi al amicoi cae familio, cae positiva sinteno alla vivo. Per tivi elementoi, lau ecconoid esploristoi, eblas bone alt agigi, cae farigi surprise felicia. Set multai homoi sentas timon, pri la tre alta agio. Nene presana, sed viglia, tiel sentas in multai homoi pli ol naude chiarai, ciui havas ancora o plei gran parte, mem decidan vivon. Lau actuala studajo, ili estas ofte ec pli feliciai ol septe chiaruloi. Se oni havas positivan sintenon alla vivo, mal vasta in sociain rilatoin, cae ciutagan tagan movigiadon, tiam ec malsanoi appena genas la bonfarton. farton. La germanae esploristoi volis constati, ciu tiui alt homoi estas aparte sanai, bon habai, au clerai. Cai facte montrigis, che crom la agio, la altagiuloi appenau appena habis ion comunan ili estis au mese clerai, au tre clerai, ili au vivis en luita logeio, au en propra domo, cae la encetitoi devenis au el pli bonai, au el mal pli bonai quartaloi de la urbo. Plei multai el ili havis iun malsanon, cae tial prenis average ses medicamentoin ciutage. tage malgrau tiui malsanoi, la encetitoi senti sin surprise sanai. Cae quancam ili pli ofte habis san problemoin, ol pli iunai homoi, ili estas super average pli vivo gioiai, cae optimismai. Ili montras tute apartain fortoin. Tial la esploristoi nomis ilin vigliai naudec jaruloi, char ili ne estas sanai, sed vigliai. La parto prenantoi en la studajo agis average naudec tu jaroin, sed sentis sin average kiel septec tu jarai. Proximume, la duono de la pliol naudec jaruloi respondis la demando. Ciom contenta vi estas pri via vivo? Plene contenta! Ce homoi inter septec cae naudec jaroi tion diris nur duone tiom da ili. Cai plei multai alta giuloi volas ec farigi pli agiai. Tri quaronoi diris, che se ili daure bonfartos ciel gis nun, ili shatus ancora vivi dum trigis quin pluae iaroi. Cio unuigas la vigliain alta giuloin, estas, che prescau octec procentoi el ili, plenumas ciutage dum almenau tridec minutoi, corpan activetson. Cai naudec procentoi nomas homon, kiu estas grava al ili, cai cun kiu ili havas malvastan relaton, cai sentas gioion. Crome ili attentas pri equilibrita nutrado, pri suffice da trincado, cai concerne alcoholon cai cigaredoin, ili pretas nur pri modera consumo. Ciù oni en alta agio pobas vivi bone cae felice, tio rilatas cun multe pli ol cun malsanoi. La subiectiva vivo volo estas multe pli grava ol la demando ciù oni havas artroson, diras esploristo. Se tiu vivo volo iom post iom malaperas, tiam ancau la morto al proximigas. Tial neniam estas tromal frue, entrepreni ion, cio helpas conservi pli da vivo volo.